Odaz, Sibiroko ekonomia bultazina hidian egiturak jamandian lan gune partekatien gogozketen ondotik uste beno hirunago junda sedia. Ez da sede bat baizik elkiko benabai lau. Ataratzen, barkosen, jabarnen eta sohutan et uste beno gune partekatu habo sortu balin bada uste beno sektore habo hunkiko dutu ebai ez zerbutsiak edo enpresak beak bena ebai zertako ez laboantxak. Beniat, elke garai. Bai, izaten alduk, justoki uh, eh, barkoseko taldiak, kasik hamabos uh, eh, tuk han, jai patu die, bai, bazen la, laboa izun bait, errandie izun mena, eh, zentako ez, zerbait, eh, zerbait asmatzia eheben, eta ez dakit, mena, bardin zentako ez, salmenten asoratzeko, uh, be langile bat hartzia, eta... Ba, ez dakit, hori duk eh, pista bat, eh, ez dakit mm. eh, zedatekin, mena, bon, uh, Han bada, uh, bai, laboiz zumbaitek uh, nahi di zerbait egin. Badukek ebai batzari gune bat, normal, fe, normal, ordina galiekin eta hor, mena, baduke bai beste, beste nahi bat ordin, bai, berriz tarzun uh, bat uh, aldugu ikusten han. Gune bako txak zitarzuna, ukenen du haren, lau gunetan behar diena korro ebai ekarriko dia gunian garratzeko eta lehen lehenik fibroptika salhetarzun handiko xarearen ukeiteko pada.